الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da ashirin da hudu kenan ko ashirin da hudu ga watan biyar ko shekara ta dubu biyu da biya na da na faɗi da duwa sun daraja na sabani waɗansu sai ashirin waɗansu sai ashirin da ɗaya ala kulli hali yau dai laraba ashirin da hudu ga watan biyar biyu shekara ta dubu biyu mai lafiya wannan kuma shi darasi na goma dangane da littafin mu'amdatul ahkam idan ba mun da ba ko da na yau wannan shi goma da ko to darasi na goma da biyan da ba mun ba da muka tsaya kan sa babu tsabarin fawaid wa tartibiha mun karanta hadisin da ke cikin wannan babu yau za mu tashi babu فضل صلاة الجماعة ووجوبها في باب جي yana magana dangane da rama salloli alfawaid waɗanda suka kubuce wa tartibiha da kuma cewa lalle da kuma idan za a rama su a rama su a jeranci babban abin da ke nuna haka hadisin da muka karanta cikin bazin hadisin da da san Abdullahi cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam da Umar bin Khattab ba su samu daman yin la'asar ba har rana ta fadi to rana ta fara sun sai manzon Allah sallallahu alaihi ya sallaci da asar ya kammala sannan daga baya sallaci ba. wannan sai nuna wajibi na tartibul fawaid to amma inda malamai suke magana cewa wannan wajibi na tartibul fawaid cewa idan sun zanto kadan sai idan suka yi yawa ba zai iya yiwuwa ba ma'ana idan sun zanto kadan to mai nan kadan din sai suka ce sallah hudu zuwa abin da ya kada wajen suka ce sallah biyar zuwa abin da ya kada ma'ana sallar yi kenan Ina akwai salloli guda biyar a kanka da yin da yi ba kuma lokacin wata sallah ya zo to kafin ka yi wanda suke cikin lokacin da lalle ne sai ka yi waɗancan da suka kubuce amma idan sun tsara biyar to sai fara yin wanda suke cikin lokacin da sannan ka rama waɗancan dan lokacin sun yawa kenan babu fadl salatin jama'ati wa wujubiha babu da yake magana dangane da falalar sallar jama'a cewa a bashi mai falala wa wujubiha da kuma wajibin cewa sallar jama'a din nan sallar jam'i tilas ba wai ba bane ko sunna muakkala kamar da wasu malamai ke faɗa a'a dalilan shari'a sun nuna wajibin ta إن شيء كان بيان هذه الشريعة أنها تشرع في كثير من عباداتها الاجتماعات yana da cikin daukakar wannan shari'a za mu ga musulunci ta san tsara wa mutane a cikin da yawa daga cikin ibadojin su sai da sai da tsara musu yin jari al-ijma al-taruka alladhi hiya ibaratun an mu'tamarat al-islamiyya wanda wadannan taruka sai zanto kamar wadansu taruka ne kanana da musulunci ke tsarawa mabiyansa su rinka yi a kai a kai. Idan da ufiya al-muslimun musulmai za su tattaru a cikin irin waɗannan taruka na su yi wa tawasalu domin su da zaman ci gaba da jami'a da Allah wa ya ta'arafu kuma su san juna wa ya tadawalu fi umurihim kuma su yanke shawara su tattaunawa cikin lamarin su na yau da gobe wa ya ta'awalu ala halli masakiniha kuma su rinka da cikin da juna wajen warware matsalolin su na yau da gobe wa tadawul ra'ayi وتداول الرأي فيها كان مسايا الرأي في تلك المسؤولين التي تفتشي وهذه الاجتماعات فيها من المنافع العظيمة والفوائد الجسيمة ما يفوت الحصر قال الجهل ودن الفارك يعني يأتي ودن عبادوجي cikin su akwai amfani masu yawa tare da fa'idoji masu ɗimbin yawa ma ya zuta hasar irin abin da ya fi karfin a zakiyar ne yin da alimin da jahil farko dai idan sai sallah a gida in kai jari duba da ka zama bacci gocin sallah ba inda kowa a gida zai zo da a ashirin kana gwamnati ba wanda zai gudu ba da sanar mai gida amma idan ka za ka ga masallaci ko ku tare da mutane to inda kun da kuke yi za da mutane suna yin daban da yake kuke sai wannan ya sa ka yi ta faɗa ma daidai ko wani da ta kuskure dan sai kuma ya fara maka wa musa'adatul hali da kuma taimaka ma ga jini a cikin sallar tanki akan fahimci wani da biyayye ne wani da cikin hali da ɗan da zai tallafa mata wata yiwu kuno da kuma tausasa zukatan mutane su zan zanto masu kaunar juna wa izhari hujjar islam kuma sallar tanki da bayyanar da ɗaukakar musulunci da buwayarsa wanki ya mutu a cikin tare kuma da tsayar da dokokin da ka'idodosa wa awwalu hadhihi al-mu'tamarat mafi na ɗaya daga cikin waɗannan zaruka na musulunci salatin jama'a da masjid sallah da ake yi da a masallaci wa huwa mu'tamarun kabirun baina ahli al-mahallati wa ahliha wannan kuma don san karamin koyo koyon taro ne da ake yi tsakanin mazauna unguwa daya mushkan kowa kullu yawmin mulayba za su hadu a kowane gari da yini to biyar kamar rafi yi masjid ne to biyar su masallaci ka da duk wanda da to hudu ba kai zuwa zai zuwa za a ce wani ko lafiya wani yana gari sai a san da yake ciki idan halin da ya sa mai da masa kai to idan halin farin ciki na zuwa shi in ka ga shi kuma a wa'azanci zai dawo Allah ne ويتواصلون والذين تجيبوا بالعبادة ويتعارفون بسامة لي بدون ويحققون نواة الوحدة الإسلامية الكبرى da juna wa yuhaqqiquna nawatan wahdatin islamiyyah kubra kuma wannan taron jami'i din a masallaci da shi da shi da shi da kuma da zansa ne kuma sai a samu haduwar kai ta gaba ɗaya wanda dama yana da cikin manufar musulunci mabiyan su ta haɗu ba su tarwace su da ba dan haka da wanda ya mukaddima ce game da falalar da ke cikin sallar jami'i da kuma wajibcin ta yanzu kuma zai ci gaba da koro mana hadisan da suke da alaka da wannan babu الحديث الخامس والخمسون حديث نعم كل بيرسك من جبالا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر bi sab'in wa 20 daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatul jama'a sallar taro sallar jami'i afdalu ita ce mafi falala yin salatul fajr sama da sallar mutum ke daya shine al-fajr bi sab'in wa 20 daraja tana da sama da ita har da daraja 27 ma'ana idan mutum yin sallah shi kaɗai in an kwatanta da sallar da wani cikin jami wanda ya cikin jami nan sallar su tana da daraja a kan data, da daraja sai kun har a jirin da bakwai kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana to kaga sai yake fara da بيتبع أفضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين جزءا وبسبع وعشرين قطعة هنا ومجمع الجمعة سوى daraja na لا نرضى kowa sama. saboda da an ce juzu'i ko bangare ba lalle bane zan to sama ya zan to wa sama ko kasa amma dan a nuna faralan abin da dauka ko shi kudai ko Ika abin da ya san da cikin wannan hadisi abu na farko fi bayanin fadl salati wal jama'a wannan asali shi ya nuna faralan yin sallah tare da jama'a abu da kuma fi bayanu sunnati zawadi salati al-munfarid bi nisbati salati al-jama'a kuma wannan na abu na biyu kuma wato za mu fahimci karancin fallalar sallah ga wanda ya yi kaɗai in an kwatanta da sallar jama'a shi ta za a ga fallalar ta ta ce kwarai abu na uku alfarkul kabir istawa babban bambanci da fuskar rana bai da salatin jama'a ta wani infirat tsakanin sallah ta mutum daya ko sallah ta jami'a da sallah ta jami'a na hudu sai ka bi salatin munfaridi wa ijza'uha anhu hadisin yana nuna mana a cikin da mutum ya sallah shi kadai tayi kun bai zo mu domin da bai ba da ba a maganar ba sai an fi da daraja yanzu kana da daraja sai ne an fi da wannan mun sai yanzu da ba sai ba ko daraja sai ba wuce ba ma za a kwatanta ita ba ba a kwatanta ta komai an gane ku لأن الرجل أفضل يقول دومين لفظا يقولون أفضل إلى حديث من حديث يدل على أن كلا الصلاتين فيه فضل ومن نظرنا قوة الآية فكان يصل المتون آية يصل الجسم قوة يأخذ صلاتات الأمر ولكن تزيد إنجاه مع الأخرى إن كانت ضعيفة توسع وهذا في هدي غير المعذور طبعا وانا قوة جمع لمتون تباعد الأجري أما هذا مجمل ليس نقول لكم جيوانا أما المعذور فكرت لك المصوص على أن أجره كان ba a wuce mujiri a dalilin da dama sun da cewa na don sai da na Ta kaɗan da cikin su suna tunawa a yi da maza Allah sarfuna ke cewa dukkan abin da mutum ya bar ya saba yana yi lokacin lafiyarsa sai rashin lafiya ta zo ta hana shi bai yi ba to za a rubuta masa ladan ta gashi yana yin sa lokacin ya yi ka saba kullum ba da saka shi dangane da sallar jami'i sai wata rana rashin lafiya ta kama ka baka sun sallar jami'i ba sai kuma a gida to a gida sun nan da sai a baka darajar sallar jami'i din nan ashirin da bakwai kamar ta ne sallar ka ga wannan falala ke nan da mutum ke samu amma idan mutum ya zuwa da zangan ba tare da uzuri ba ba tare da wani dalili ba to sallar da ya a gida ta to sai dai kuma bai samu wannan daraja ba da ashirin da hudu haka ni ba ina da zuri ne ya yi saurin kai ya zuwa sallar jami'i a hali ko wajibi duk da cewa wani hadisi da muka nuna kwallon da yake nuna bai nuna wajibcin ba الحديث السادس والخمسون حديث نعم سنة كده ثم أن في عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضيفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رجعت له بها درجة وحط عنه بها صفيحة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاته من انتظر الصلاة متفق عليه واللفظ للبخاري وانا حديث عن جوز لابو هريره بما من حديثي اتكلم صحابه من الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة من الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي صلاة الرجل في الجماعة صلى المسلم في الجمع تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين درجة تضاعف أنا من الكاتا وفكر لنا دفعنا على صلاته في بيته bisa da sallar da ya yi gidan shi kadai ko bi su ci ko a rumfar da ta kasuwa shi kadai ana dukkan shi wacce ta gaji din kamfat na wajen da kuma halin shi a cikin da biyar da zaman ce minti ashirin da nawa ashirin da bakwai yanzu kuma an ce minti ashirin da biyar kuma dukkan su a rikin da inda da su daga bakin manzan Allah sana suna sun fito daga bakin da fara da Allah wa ma yin su an hawa in wa illa wa in yi muku mun sana duniyar misali akwai bambanci tsakanin ashirin da biyar da ashirin da bakwai domin da aka ce za a yi maka karanci tsakanin a baka ashirin da bakwai da ashirin da biyar wani zaka raba ashirin da bakwai a yi haka ce shi ne sai an yi maka uku ba ko da a yi maka so ashirin da bakwai ko a so ashirin da biyar wani zaka raba a sha akwai mun mace tsakanin A ashe akwai bambanci tsakanin ashirin da bakwai da ashirin da biyar to da waɗannan hadisai suke nufi bayani zai biyo baya sun makarar maza Allah yake cewa ne yana da ana nannin kata da muka falala har su riki riki ashirin da biyar yake wa zalika hakan da za a yi tun nan nannin ka falala ɗin da daraja annahu idza tawassa in dan adam idan yi alwala wa ahsana alwudu'a kuma ya kyautata alwalarsa da ne to da alwala kuma shi da mutum yi ta kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi wannan shi ne ko ciyar alwala kenan wanda mutum bai bar mun a ciki ba ko mutum ya ci wani bai furta wani zikiri ba sai zikirin da ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ثم خرج إلى المسجد la yukhrijuhu illa da qura wa abun da fito da jini ila gorin fasa da kasuwa sai sallah manufar su san dai ne sallar jini shi ne dalilin da fito da jini gidan ba manzo Allah sai lam yakhfu khutwa ba zai wani tasu kai ba illa rufi lahu bi adaza fa idan dauka da barka da wannan tafin وغطى عنه بها الخطيئة وجاء أن ترتقي ونكسكنا سدوان للأبو وهو نتاقه الحاسدة بلدها مصد وما أخذته ولا لديه البايا فإذا صلى إذن يدوم صلى فيه صلى قال الجماعة عليه لم تزل الملائكة تصلي عليه ملائكو بدأت تجي بصلة شيمة الدعاء لذين حصلاته عنه بمعنى الدعاء لم تزل الملائكة تصلي عليه mala'iku ba za su goce ba suna masa addu'a ma da musu sallahu matukar yana nan a wurin da ya sallah din bai tashi ba me kuma ma'anar mala'iku ce ne ba su mata addu'a ko su mata salati ce ya fasa masa zai Allahumma salli alayhi a duka mala'iku ke ba dai Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu haka ce sirrin dawa Allahumma salli alayhi Allahumma ighfir lahu اللهم ارحمه اللهم صل عليه معنى الله يا masa bukatarsa اللهم اغفر له معنى الله كفتر في ذنوب الذنوب idan so ka babu zunubi اللهم ارحمه يا الله kai masa rahama ka ji kansa haka za ka yi wa mutum lokacin da ya gama sallah yana zaune a wajen wala yazalu fi salati ba zai guje ba dai yake da kamar yana cikin sallah man tazara salata matukar dai abin da yake jira a masallaci ne sallah to zuwan sallah ko da ake sallar jami'i ba wajibi ba ce ba amma waɗannan falalolin wanda sai a jami'i ne kake samun su ba a samu da mutum ya sallah shi kadai ko suka je su su tura ka da sallah shi kai alwala ta da alwala fitowa da kai ko da kuka za a dauka da darajarka kan kai zulmunka idan ka zo ka zauna kana jiran sallah kamar kana cikin sallah ne man da zama sallah mun kun jira sallah yake to kamar yana cikin kake la yazalu fi salat la yazalu fi salat man da zama sallah mun kun jira sallah yake to baya fitowa kamar yana cikin sallah ne kuma an tashi an yi sallah kuma an kammala baya kun kammala ko malaiku suna nan suna yi maka salati Allahumma salli alaihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu wanda kare na wurin ba tare da ya tashi ba to ko da wannan kai a ce da su ne sallar dan cikin cikin ko a kan sallar mutum da waɗannan kare sun wadatar wannan hadisi mutafakun alaihi imamu bukhari da imamu muslim suka rubuta. shi sai mu koma kan maganar cewa me yasa a cikin wannan hadisi aka ce minti da 25 a wannan hadisin kuma da mun karanta baya aka ce minti da 27 to ya za a hada kan waɗannan hadisi ya zanto ba su karo da juna ba dan zahirin da sabon akwai cin karo da juna tsakanin kirgin ashirin da biyar da kirgin ashirin da bakwai an gane ku to ba da ne yi maganganu ba da ya kawo ɗaya daga cikin nan gurin cikin maganganunsa yake cewa dai babban abin da ake hada kan hadisan da su shi ne li'anna mafhumul adadi ghayra muradin ala al-sahih min aqwali usuliyyin wa huwa ma'ana dai darajar da zamu dauka ta karshe ne ita ce nan kenan a jirin da bakwai yake domin sun ya sa jirin da biyar yana iya narkewa cikin a azurin da bakwai sai mu a azurin da bakwai kawai shine abin da annabi ya faɗa ko ka zo kawo labarin ka kawo labarin ne ajirin da jirgin da jirgin ajirin da bakwai don wani ake da hadisin ajirin da jirgin ka ce an ya narke ya shige cikin a ajirin da bakwai ina ba za mu fahimta don mu kowar adam ya yi magana wato mafhumin adadi ba a jira shi cikin mafhumat da za a fata hujja da su a babin usulul shi. to wannan magana ta kenan shi shi shi da ta da ba wata ba ibn a hadisin da shi daraja kan kan ne idan kai kai kadai kana da daraja daya idan kai cikin jama'a za a baka daraja kai na kuma kai to idan ne kai da madallacin Sai a baka ashirin da biyar na jama'a yake hadisin da yake ashirin da biyar ya kare sallar masallaci shi kadai ya kare ta mai jinsin abinda aka ɗora maka kai na karin farla ya kuma wanda yake ashirin da biyar kuma a wanda yake ashirin da bakwai ya haɗa da sallar da kake kiɗu da kuma abinda mai kuɗi ke samu da kuma tsoron da ake samu a bayan wani da ya ba da gubai da a wannan da samu ba ya fito shi kwarai da kai da kuma da islam da gubai me za a iya fahimta cikin wannan hadisi cikin abubuwan da za a fahimta fadilatu salatin jama'a cikin masjid wa mudafatuha falalar sallar jama'a cikin masallaci wa mudafatuha da lunkuwar nadanta wa fadilatu jama'ati tahsulu bi ayyi adadin yasbiqu alayhi ma'na al-jama'a falalar sallar jama'a kuwa tana tabbatuwa ne da kowane adadi da ya iya gaskatuwa a sa masa sunan jama'a على أن كثرة العدد أدعى لحصول الزيادة في الثواب cewa kuwa yawan adadin jama'a din kuma yana ƙara jawo samun wata ladar daban abin nufi yanzu a musulunci wani adadi ne za a ce musu jami'i in sun yi sallah sun yi sallah jami'i mutum na in mutum biyu suka yi lalle ta fi sallan mutum sai da daraja ashirin da bakwai kamar yadda in mutum dubu ne ma daraja sai ashirin da bakwai wannan dangane da jama'a ke nan da bambancin mutum ɗaya ba bambanci tsakanin tsakanin jama'ar mutum biyu da mutum dubu kowanne ne kwallon ashirin da bakwai tana tabbata to sai dai idan adadin masallacin ne ya wanka to akwai tsarin wata kwallon wani tsarin wani lada kuma daban وذلك لما رواه أصحاب السنن saboda abin da ashabu sunan suka ruwaito Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah wa Ahmad da Imam Ahmad bin Hanbal min hadith Ubay bin Ka'b marfu'a da hadith Ubay bin Ka'b hadith ne daga manzon Allah min anna salatar rajuli مع الرجل أزكى من صلاته وحده حديث من سوى صلى المسلم تعرف المسلم أو قوانسا ta fi kowa sama da sallar su ke kaɗai wa salatuhu ma'ar rajulaini azka bi salatihi ma'a wani sallar sa da mutum biyu ya ba a cikin da mutum biyu kawai su shi ya fi kai ta je ta hana amma in ba haka ba a ruwayar muwafa na imam malik da ruwayar imam malik muwafa yake kullama zada al'adadu wa huwa ahabbu ila Allah yayin da duk adadin ya karu to ya fi kaunatuwa a wajen Allah kuma da adadin da bai kai wannan yawa ina ba zan bambanta wannan ibaran kai ko ku ku ka daraja shi da hukunci idan masallacinka yana da jama'a da yawa ya fi masallacin da ke da mutum goma ne kadai ko masu sha biyar masallacin da kuwa suke da mutanen da sun kai ashirin ya fi masallacin da mutanen su goma sha biyar ne kadai ina ba da gobe da kullum ma za da al'adadu wa a ahabbu ila Allah ya rage da mutanen karantar labarin aljama'a ko da ke wani masarar sa fawaid na biyu an nasu fi salatul munfarid wa ta'akkuriha bil fadli an salatul jama'a a yi akwai kawaya ta fuskar falala dangane da sallar mutum tsaya idan an kwatanta da sallar jama'a na uku annal jama'a ta laifa safar bi fala wato ita sallar jami'i ba ya sharafi ba ne ba wajen wajen wajen sallah an ce dole sharafi ne sai in ka yi jami'i sallar ka kai in ba kai ba shi ba ta ba haka wani ba domin da ake kun mutum mutum kaɗai ba ta yi ba da annabi ba zai ma ba ta ko ba tsakanin mutum da mutum da mutum ba shi ji gumin nan kwari in mutum ya ji kan sallar da tawa da kariya to ce wani bijin sallar da ka dora masa alama ta cikin kabin su tawabi ya duk da cewa kuwa akwai tawaya mai yawa a cikin ladan ta kuwa na hudu أن كل هذا الفضل من رفعة الدرجات وحد الخطايا واستغفار الملائكة مترتب على أحسن الوضوء yake za mu bayyana cikin wannan hadisi duk wannan falala wanda mun dauka da darajar mutum ya ji kurakuransa istighfarin da mala'iku da su masa dukkan wannan yana jarantuwa ne ga wanda ya kyautata alwala kyautata alwala da shi ne kuma da kuma da yi to da annabi kai ko da annabi ba rabi ba kai wal khuruj min al-bayt ila al-masjid li qasd salati bi niyyat al-khalisa tare da fita daga gida zuwa masallaci don sallah kadai da kyakkyawan niyya fasawabu mazkur murattabun ala mujmu'i hadhihi al-a'mal ladan da aka ambata da jam'i yana da dolantuwa ne kan waɗannan ayyuka su suka alwala fitowa da gida ba dan komai ba sai dan sallah to wannan shi da ba ka wannan kullum walau kana min bujubun lam yatarattab alayhi ma dhukira min al hadith da za a samu alwala da fitowa duk kullun da aka ambata da sallar jama'a ko a masallacin muka ce ba ka same shi ba an gane ku نذير أن لمنتظر الصلاة ثواب من هو في الصلاة mun fahimta cikin wannan hadisi wanda ya zo na yana jiran sallah za a ba shi ladan kamar da shi ne yana cikin sallah الحديث السابع والخمسون حديث نعم سنة بقي تكون ون النساء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق في رجال معهم خزم من حطب إلى قوم لا يفهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار وانا عزيز أن تقول إذا أبو هريرة الله تفاجه صلى الله من دعا الله صلى الله عليه وآله وسلم يسي أفقد الصلوات على المنافقين وفي لو يصلوا لي أكم منافقين صلاة الإنجاء صلى الإنجاء وصلاة الفجر يصلى أبو waɗannan salloli suna da nauyi kan munafiki su mana ma asali munafukai sun faɗi imanin ne da wata a zuci ba su imani ba amma suna yin sallah a zahiri cikin jam'i ba don komai ba don su yi wa mutane rufa rufa ta a zahiri don su rika rufa rufa to duk da haka kowace sallar nauyi da muka aka su ba ta su yi amma wanda ta fi nauyi ita ce ta asubahi da kuma ta abin kai bai a cikin wani yanda lokacin azubani kuma da barci lokacin isha ko ba in wanda ba an koma gida to sake fitowa karo da kuma akwai wahala to shi abin da mutum ne ma'ana abin da wannan hadisi ke nuna wata wannan bangare ko wani sallama wahala su ke mutu amma wace ta wahala a tsaki da azubani da azubani dan yake asfalu salat idan ba kai su lawa da tafila lakin na hadu bi asfal lakin abu an tafsir abin da shi zawa ke asfal salawat ya al munafiqin salat al isha wa salat al fajr wa la ya'lamuna ma fihi ma illa sun san abin da ke cikin ladan sallolin nan biyu a asbahi da kuma isha'i la kawma wa law habwa da sun zo musu ko da suna da rashin abu wadanda suke fassara hausa da suke walau abuwan ko da jin gindi an yi ba shi ne alhabu ba alhabu shi ne rarrafi menene rarrafi mutum ya ta tafiya kan gwiwoyinsa da kuma hannayensa hannayensa yake abin nan haka da sunansa da da shi ne ake kira alhabu a rarrafi wanda zai yi duka wa cikin ba Allah ko ma'ana da mutum ya san ladin da ke cikin kuma ya zanto ba zai samu zuwa ba sai dai a ce ya zo masallaci da wanda duk da haka da ba zai ga wannan ladin da yake ba sai ya zo da wanda yake wani kada amantu an amura bisalat manzo Allah ce na himmatu na yi sirr na yi saura kadan in himmatu wajen yin umarnin a yi sallah wato babu sai a yi ikamarsa ثم امر رجلا sannan ya umarci wani mutum cikin jama'a wani salli bin nas da yin yau mutane sallah a matsayin liman sun ma an sarrafa fi rijalin ma'ahun muzam sannan in kasani da waɗansu mazaje kowa da kai itace ta sarrafa su ko jinsin itace da rafi huzam jinsin na huzma al-huzma kuma shi ne mutadar al-qabdatu min al-hatab wato gurgurdan jinsi gudana ne mai tsiraran da ake hura wuta da shi. Wannan suka ce gurgunan tsauri guda wanda za a daure haka a dora a sako akan kafana to manzo Allah ya ce sauran shi zuwa rana in sa yi kamar sallah ya ce ko wani dan da wani da wani da wani ku ɗauko, kawo ne kika ce ku ne ila in tafi gidan wadansu na yin ta da salata waɗanda ba ta halartar sallar canji أو حرق عليهم بيوتهم بالنار وكون كده الناس لو تقوى ما يبقى وذلك في سورة كنسي an gane ku to wannan abin da ke da wajen sassan da zai ke da kuma sahabi ko bari manzo Allah bari ke je ko da kuma kawai amma wanda ba wani ba shi ne manzo Allah ce da sauran shi da ya juya za an kore gidajen da kowa ya huta to abin da yasa manzo Allah bai yi ko da ba saboda abin da yake cikin gidan na mata da yara su mata ba wani dole su wajen yara ma ba wani dole ba to ina ka ga kore gidan suna ciki Allah kalle za a riskar da hukuma ga wanda bai da laifi to saboda su ne kawai annabi bai kore gidan da wanda ba su zuwa din ba amma da a ce gauraye ne zan ba to da ne ya bu ya ne ya ko na to kin ne ne da su da gidan ko ba sai ko to gidan ba ma'ana da annabi ya je ya kone gidajen hajji gaba ɗaya kowa ya huta amma sai ta ne saboda abin da ke na yara da sauran wanda shi ne babban da muke ga wani malaman da suke ganin cewa sallar jami'i din nan wajibi ce da dama su malamin sun yi maganganu daban-daban wanda mana ya kawo su ana akwai wadanda suke ganin sallar jami'i sunna mu'akkada ce cikin sa akwai waɗansu da cikin malaman mazhabar malikiya da shafi'iyya sallar jami'i sunna ce mu'akkada abin nufi akwai falala ga wanda yake wanda bai kira ko ba da laifi komai in ya tsaya a gida shi kadai an gane ku Waɗansu kuma suka ce farzun alal kifaya bima'ana idza kama bihi al-ba'd rabbata al-bashir farzun min al-kifaya idan an samu wani azumi kun je sai mutu sun daukewa sauran jama'a amma in duk unguwa a zuwa a yi duk unguwa a yi tare da wajen laifi an gane ku amma imam Ahmad da sauran ahlul hadisi suka tafi da cewa sunnar jinki da ke ta aure wajibi ne akan ka wajibi ne akan na wajibi ne akan wannan wajibi ne akan wannan kowa sai da cikin da ku cikin balagin ba mata biya ba ba mara sana biya ba ba su ba ne da suke da kujirin ba wanda shari'a ta soke da ne sauke to sunnar jinki wajibi a akan kowa da kowa wannan magana ko akan cikin Islam wato ainihin jibin sai ya wani ne da dilanta suna da matukar karfi kwarai da gaske sai da cikin da dilanta wannan hadisi da makaranta da abu hurera ba inda za a nade biyu ce ko da gidan mutum da mutum ya bar suna ma'akada ko da mutum ya bar mutum hafi ko dan mutum ya ban farba ne domin da har farba ne shi ba ne kan sun yi dan sauran ne kuma wanda da yi kuma ya ba ne ne dan ne kuma zai ko da mutum gidan su kenan kaga wannan dalilin nan da zai yi cewa ta bakar mun farba ne shi ba dan ne farba ne wannan ne ya fi karfin a ce suna mu'akkada an gane ku da saboda haka wannan babban dalili ne ke nuna wajibcin ta sannan da hadisin cikin sai wa muslim wanda wani mukawai zo ne yi zan cewa manzo Allah ya zama sunnar jirgi manzo Allah ke Bukhari ya tafi kira ke ce idan an kira sallah idan ka kana ji ce ki ki ko da ta ka an ta da shi mukawai amma ba ya ce mutum sai ya zo din duk wani ya nuna da ne kenan wato ainihin ake sallar jami'in nan wajibi wannan ne shine da ke wabi inganci cikin zantukan malamai abin da za a iya koya cikin wannan hadisi أن ثلاث الجماعة فرض عين لم يصلنا جمع فرض عين كم قوة قوة على الرجال الباني كيف ثم ذاكي باني نبي أن من ترك الجماعة بلا أذن آثم يستحق العقوبة duk wanda ya bar sallar jami'i ba tare da uzuri ba to yayi laifi kuma ya ce kun ga ai wata hukuma wannan da za Abdullahi su shi ke magana dangane da sallar jami'i ke wallahi na ga sai cikin sahabbai za a kawo da shi ba da lafiya ta hada da zai da zurayi hatta ya kama ba. ana sarrafa da shi tsakanin mutane guda biyu wanda ya rike kafa da suna wanda ya rike kafa da sabu har sai an zo da sahu kirmutubun sahu da zai rike amma inda kowa zai koke zai fashi saboda rashin lafiya yake kwanza ta cikin sunnar da yake domin sunnar annabi ta sunnar annabi ku ce walau taraktum sunnat nabiyikum la zalaltum yake in ku kuka bar sunnar annabi ku za ku halaka to kaga da yake da sunnar annabi ba wai sunna a usulin a yaran malaman usulin suke ba wanda suke yin sunna shi da abin da yake da wajibi a sunnar annabi ma da tafarkin annabi da haka ma da yake dukkan wanda ya fasi ya tantance da wata hukuma lam ya anna da al wannan hukuma din ba daidai ko mutane ne suke hukuma ba amma idan yau aka ce an kafa shari'a musulunci ko mutane suna saka shi da sallar jinsi gwamnati na iya kawo mutum da ya masa hukuma ba shi da wani haji da za a yi masa ba na gona da ɗari ko kaza ko kaza amma sai a masa wata hukuma wanda za ta sa a daina saka shi da sallar jinsi an gane ku wannan kuma abin da ake mufawwadul ila al-amin aw na'ibuhu kalkabi wato shi al-amir shi ne wanda zai yanke wata hukuma za a yi masa ko na idan ka kuma alƙali shi zai yanke wata doka ya kamata a yi wa mutanen da ba sa zuwa sallar jami'a na uku an da dara al-mafasili muqaddamun ala hadhihi al-masalih to je barna shi aka fi kula da shi sama da jawo amfani kai ne kake kokarin ka samo wa mutane wani amfani amma wajen kokarin samar da amfanin shi da sai wata barna babba ta faru da ta wannan amfanin girma to ne, sai ka da saboda wannan barna a haku da wannan amfani a ina za mu fahimci wannan na wannan hadisi na da inda mu lam yamna'u min ta'didi bi jihadi as-sahih illa khawfu da man la su al-adab abin da hana annabi ji ko da na mutane da zan ji kai kare hukuma ga wanda bai tuntuce a masa hukuma ba shi ne wa mataye da yara kanana yanzu ba ga maslaha a yi wa mutanen da ba sa zuwa sallar jam'i hukuma ba maslaha ba ce ba amma mafi mafsada ce babba idan wajen yi musu hukuma dan abin ya shafi wanda ba ya da laifi kamar mata da yara to ga anan gurin istamaratul maslahatu wal mafsada ga maslaha ta zo ga mafsada ayyuma yuqaddam yuqaddamu jar'ul mufasili ala jalbil masalih shi ne ka'idar malamai suke cewa jalbul masakar ulmafasir mukaddamun ala jalbul masakar jalbul mafasir mukaddamun ala jalbul masakar wannan matsala ce mai fadi wanda ke in mutum ya fahimci ta za taimaka masa a babu da dama duk abin da kake ganin idan kai na so maslaha amma kuma yin ta kuma zai jawo babbar falaka to sai ka ci dan saboda gujewa wannan babbar falaka din da ake jin tsoron faruwar ta yanzu ba Abdullahi dan Mas'ud ya san idan annabi ya je aikin haji a kwanakin da na gaba da raka a biyu ki shine sallan annabi annabi bai taɓa yin wasu sallah da raka hudu a matsayin hudu ko biyu ki haka da bai taɓa tawaye ki biyu ne amma ra'ayin da kuma da abuwan raka a gurgudu a ki kar ya saba wa annabi kalla a ijtihadin sa amma sai kuma da abuwan a matsayin sa na imamul musulmi sai ya zo ya ja mutane jam'i cikin har da Abdullahi dan sai ya mutu raka a hudu kuma da na dama da su daga cikin kuma ba da ya rafa hudun da shi da aka kawo da su masu kunji kunji sai suka ce ba kai ne sai da wani da kunji kan da har aka ji zai ke yanzu a aka gabo wanda a farko da yaka hudu yake har gobe ka da rafa a ji ce ba za a yi ku ba yake amma na ji ku mun yi tun da shi hudu yake da annal khulafa ta ruwa dan sabani ko ni wannan hadisi ne da Bukhari har kuma ne kamar na lokacin da yana da Bukhari domin idan wani zo fahimci wannan a yau in duk gari za su zaɓa masa su ce raka a hudu za su shi tun da ya fahimci din zai ya gwamnati kan ya sallar da idin ya yi kan yi shi abin da ya same su yanzu da kuka mutu da kuka mutu na mutum wani ne ne kenan kisa da fahimta abu cewa wannan abu ne dole a shari'a daban duk wannan ba a ji kuma a yi daban Allah manzo Allah ke somo da ruwa yake wa abdiru bi me wannan hadisi ke nufi ba mutum ya ga wata ya da tsaya zuwa an ga wata kuma jama'a kuma biyu to aje to sai ka je ka ci ka ga wata ko shakka ba kai wannan wata ne ka zo ka ba da labarin ka ga wata ya fi ciyar da da ake san ba a yi gaba kai ya kike yi kai ko ka san ka ga wata to yanzu za ka tashi da azumi duba da cewa ga wata ko kuma za ka ci kawai da shi dan ka dace da jama'ar gari ku faɗa mu idan ba ta ji rabu ba ba ne ce saboda ruwa ya zuwa kullun ya zuwa ka san alu ko ka wato to ka ba abin da ya da kuka san dake yanzu a nan gurin duk duk wanda ya tafi da abu ya irin wannan ya ba da zuwa wurin Allah duk ya zo da wanda kuma mun da hadisi ina ba za mu fahimta saboda da jinsi da inji da daukan azumi da arafa da layya ibadatul jama'iyya ibada ce ta ne ta jami'i ta jama'a wani wani mutum shi kadai ko dan su turaru ba za su wani ba sai ga yadda za su su kalubalanci da yiwa ba da ina ba da mun ta. duk wanda ya kalubalanci da yiwa ba daya idan na shi kudi da zan dawo bai ta ga ne ku ta ko yau ne sunna والفطر يوصل الناس والنار هم ينهر الناس ma'ana azumi shi ne ranar da jama'a ba ya yawa ta dauka dan ka gani shi kadai wani zuwa daga amma ba sai kana da bodi shi kace sun mun rawi shi zuwa wuce ba ai da ruwa ba da ka mun da shi dan ba yake ba ne wannan wanda nake godawa Allah yake goda amma dan Allah ya saka shi kuma ya kawo ka'idoji ne da kuma rikin yasa yasa ibada ba a yin ta da son zuciya ko ba a yin abu da gaggawa in ka fahimci abu sai ka bi jama'a ba ta fahimta ba kar ka ta da zuci kake dole kowa sai ya fahimta wallahi sun ce ne kawai sama kana da gunan aiki amma kana da rinde kake dan da kake da rinde kake rubuce wa ya sabuna annahu yusiluna sunna ka kalubalanci dukkan mutane kowa da shi abu shi kadai dukkan wanda yake kauna da annabi sai ka ba kowa da zai wani shi kadai kowa ya zama kafiri to da shi kadai ko kuma da mutum da kowa dan bid'a ne shi kadai dan sunna kuma kai ba mana ne ba amma kuma kai kadai dan sunna kuma duk wanda ka saba a kowanne zai shekara 20 ne karanta da kai dole ka tsara amma duk da haka shi ne ke ko mutum ke kan dai dan Allah kai adalci shekara cikin da yana karantar da kai ko duba littafi da ko ko za ka in zai zo zai ga yi ne faro maka baka taba karanta hawo bai faro maka da daga a fara daga ajurumiya a je ka kuma da a je wa inda zuwa ta aje alfiya wannan kawai in zai karanta da kai wannan kafin ka iya hawo shi ya ci ne kira da ruwa yi kafin ka fake wadannan yayi wannan talabar sun na hawo da take kan da jirka ne sai zo faro da kuma da kike da ta kan da ku fara ta wani hafi da kuma kike da kaza da kaza yi kaza wannan da kuma za a yi makaranta da kan mazabobi a wasu da a sannan zo kan fito da fito أبو كذا لا بأس لا بأس يقول لا بأس لا بأس هو وحدك الدين بالسنة لكن كومي ضرورة ضرورة ضرورة ضرورة تعمل لك ضرورة جسيد ضرورة إذا ضرورة بس بضوابط كل بضوابط أو في ضرورة أما كل ضرورة كما تقدر بكثرها to dole sai ga wannan kenan bangaren da kanki da kanki da shi bangaren zafi da wani ke zafi da wani ke da kuma da zafi sai ka fi abin da yake da shi da asrarul mustaqim haka waɗannan guda biyu suke al'ummar da suka bata bayan wannan ne dalilin bata yahudu ta ce su suka suka bata nasara zurfafawa da zafi suka suka bata yahudu yahudu ta ce su kaga suna da ilimi a su suke yin kanki da abin nasara ba su da ilimi amma kuma za su yi akan ba kuma dole sa su a cikin wakan haka ko da ko da za ga da ne yake cewa dukkan wanda yake da ilimi amma ba ya aiki cikin al'umma ta lahu shabahu min al-yahud yana da bangare ko da cikin ne yahudawa dukkan wanda yake ibada da zahiri kuma da zuwa bin kan zahiri da cikin al'ummar mu yake lahu shabahu min al-nasara yana da wani rabo na nasaranci da sarari wane ne wanda ke ɗansa tafiya man jama'a bai na da ilmi wal amali wanda ya hada ga ima ga aiki ga ilmi matukar maka ilmi sai aiki za ta fata matukar maka aiki sai ilmi kuma ka kuma za ta fata dole sai ka haɗa labar da mun jinsu ba wani dole sai ka haɗa gaba ɗaya ba ya yi ta haɗa ta alman annahu la ilaha illallah والتبهر والرضا والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم أنا في فعلم ليش اللي بدي فعلم كيف اللي تبيه في جائشك تبيه في قلبي زكي أموالك ثم وأمر بالمعروف ولا أنا منك ولا بيانك فعلم كأن من فوق أنه لا إله إلا الله سوى بعض المجاهدة بالسجدة في الله لما تكون أنت واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات أنت كفاية أيدي وشاك فرق بريد المدامين كفاية فلسة كفاية أيدي كائن فتيك بسرعة تنزل وانا يجب وانا أيدي to idan aka gano babu da zai ko kuma take yaya Allah dan haka dai abin da wannan tunawa wato darbul masal darbul masal wato ga darbul mafasid to ana kaddamar da darbul mafasid ana kaddamar da masal wannan ka'ida ce ne wata kamar yawanci ya ulama da jami'a yayin da yawa akan ta cikin da dama da su na hudu annal munafiqina lam yuqsidu bi ibadatihi illa riya'a wa sum'a li'annahum lam ya'tu ila salati illa inna yusahiduhu da nas ibadar munafiqai ba da suke nufi da ita sai riya da kuma kuwa cewa a ji ni ko a ji ni. don haka sai ba ba ta zuwa sallolin da mutane ba za su zo su ba sallar isha'i da ko yin ta ba a yi ba to zuwa a gani da a cikin hadisin akwai fadalan sallar isha'i da sallar fajr na shida shi karu salatai da fajr wal isha wato nauyin ita sallar asbahi da kuma sallar isha mahmudun ala ada'ihi ma fi jama'a wannan yana nufin sun za a yi cikin jam'i وهذا ما يدل عليه الصفات ومشي الأدلة ديال الكلمة من حديث جنونها وإنما zakuna ta ne kowace jami'in ila tafallus abin da suka yi nauyi saboda karfin abin da ke gwamnati kan hankalin mutum har ya zuwa bai je ba an kuma ya barci wa kowace tsari da karfin abin da ya kauta da ke an huduri ma wajen halittu shi ne lokacin asfari lokaci na barci lokacin da kuma gaskiya da zan da lokaci da mutu bayan da ya ta wahala da rana abin da yake so in cike mana da bayani nan da shi wato wani abu da na ta faɗakarwa bai haskin da shi shi da zara ko saboda haka cewa ita jama'a salatu jama'a ana yasa mata jama'a ne an gane ko إذا اتحد الزمان والمكان لابد من اجتماع الزمان والمكان دون مكان مامو الإيمان زمني هذا wuri ya haɗa su to idan suka yi sallar ta zo ne jama'a zamani ya haɗa su wuri ya haɗa su idan zamani ya haɗa su wuri zai haɗa so ba dan jiba ba idan wuri ya haɗa su zamani zai haɗa so ba dan jiba ba kamar ya wuri ya haɗa su na ji ga masallaci yanzu na zama masallaci na kuka sai ma sai ka shigo kai sallah ka fita yanzu wuri ya haɗa ku ya haɗa wa amma zamani yi haɗa mu da sallah ta da ta da zan zama kuna gani ba dan ba. to haka idan zamani yi haɗa wuri ya haɗa wa gari da wani sallah ga ka kai ma kana yin sallah kana aiki da ruku ina ina aiki da ruku in ka amma wurin da hada ba ni ina masallaci ko ko kana tiya sautin da su da kake nuna da maka an da kuwa kake ji yanzu ana gudun zamu ne haka amma wani ya samu ba aiki da ruku da dal sai zamani ya hada ni ya hada a cikin nan dukkan wanda ya zo masallaci a ramakon ayyukan sallah a masallaci a ramakon ya zo masallaci ya gudu ba sai kiya daga cikin kusa da titi akwai kuma wace sun fada kuma ta hude ko kan gurin ba sai fasabbahu sabban sayyi'an ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقول لنمنعهن وفي لفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله بمساجد الله وانا حديثي أم تقول إذا عبد الله بن عمر الله تكاري الثاني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عملت كده ده مجد زفتة جنيه قال عن نجياتي كذبت كانت أنا تكون امرأته وَالْقُرْآنُ مَا تَسْتَكُمْ يُؤْذِ بِنْسَ إلى الْمَسْجِدِ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعَهَا قَيْدُ أَنَّهَا kun ji ko wanda ba su wanda ba ta fita cikin zani masallaci annabi ya ce ba da yamla a kare hana kana da hakki da su ce ai san sani manzon Allah ya ce ba ba na izin ba amma dai manzon Allah ya ce sallar jahila ta fi falala sama da kidi dan ko da ko masallacin kan wannan ba wa'azi ne kike mata da shawara ba da fadaitarwa ko abin da kake shi ne na ji manzo Allah ya faɗa kuma lalle yayi gaskiya amma da lalle yau ina son ji dan babu yadda ke dole tafi ai Umar ya ji ka zabi amma babu yadda ya hakko mata za su yana da rubuce ba na kofa na zai ki masallaci kawo sun dai annobi hana ba ba za ka hana gudun wajen ka ko su ba da Umar ya haka da kuma إذا استأذن أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنع قال فقال بلال بن عبد الله مريت وجدي في شيء بلال بن عبد الله في وعبد الله بن عمر هنا بساعة سنن تفيدان سيك والله لم لم نقل لك والله في مغنى in ya sa yake za a hana su in ya ga mata sun kai kiro wani abu irin wanda babu lokacin annabi fita da kwalliya da kaza da kaza da kaza wanda lokacin annabi ba sai sai dogara da wannan abin da suka farar wa kansu na fita da kwalliya sai suka cewa za a ina su a masallaci shi kuma Abdullahi dan wanda ya tunda annabi ya ce kar a hana bai iya da ke zamu ne bai ba sai kun bayar da aiwa ta zamu ne gurbaci ko kwana inda ko ai annabi Allah na iya sarbi shi dan yawa ya gurbaci wa zamu ne ina ma sarbi ya ma ba da shi ko wurin kitawa ta ranar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito tun da asuba ya zauna yana ta bayani har zuwa lokacin azhar ya ci gaba da yi kuma har la'asar har lokaci kaza duk yana mana bayani dangane da gobin da Allah ya sanar da wanda muka rike mun rike wanda muka manta mun manta Allah ya san kenan Allah na iya sanar da cewa ga gurɓacewar karshen zamani dan a kafa dokar haka ta wannan zamanin amma tun da Allah ya nuna dokar duk sai Bilal ya ce wallahi la namna ubunna قال يروي حديث في بعض قال عليه عبد الله يا عبد الله بن عمر يقول يتلي بلا تنكر ابن سجدة فصبه صبا سيئا يزعل فيه زاجي مهمنا ما سمعته صبه مثله صبي بل سبب يا زاجي سجره من زاجي فتن وقال bayan ya zage shi sai kuma yake ukhbiruka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina ba ka labari hadisi daga manzon Allah wa taqulu wallahi la nan kunna to kuma yanzu kana cewa wallahi sai mun hana su a wata rana ce wallahi ba zan kara magana da cewa. ba sai kara magana da cewa har yi mutu wadanda suka ce a daga baya tarihi ya nuna ainihin musu an babba ta an ce an ci duk jihadi ne yana ganin ya goyi mata sun lalace ba su da ba su kamata a hana su ba ce haka da aka lalace kuma da mu bai karbi aka aka ji dawo shi ya gura wato kaga hana sun ne da annabi shi ke ce ba da ne ba da wallahi ba riba annabi shi kar a bar su a a kar a hana su ko ko ka hana su ma na kana da ba riba ba da وفي لفظ لمسلم أو لفظ لإمام مسلم لا تمنعوا إيمان الله مساجد الله كرفوا أنا باين الله زوا مسلاتين الله إيمان الله ما تاكي من باين الله كرفوا أنا زوا مسلاتين الله ma'ana bayin nasa ne ko masallatan nasa abinda za a fahimta cikin wannan hadisi kisun babu kibli lil mar'ati bi salati fil masjid idza talabat zalik mustahabban shi haka ma ne in ba haka bai wajibi ga mace mustahabbanci yi wa mace izini da ji masallaci in ta nemi hakan daga wurin mijinta duk hukuncin mustahabbi ne ta ji ma'ana idan na hana ta ba shi da shi nan, wanda a doron hadisi yana da shi in hana ta dan da ba ne shi na da mu kuma da umar zai yi daukan wata kawai matakin mai sauri haka na biyu an da jawazan izin laha ma a hadalin jinati wal amni min al wato halaccin ba da izini da cikin nan wannan fa sai tare da rashin yin ado da Allah amintuwa daga fitina kamar da haddi zalika al hadi kamar da zan zaji sai suka nuna ma'ana na hadisi da ke masallaci sai da ta yi ado ta ta huda ta ta zambai kuma ta fito babu hijabi dan da rashin ce ya ba da ba ba wai ina hana zuwa masallaci bane Allah ya ce wala ta barrajul tabarruj kan tiyabi din yesu kula in cikin fitar tabarruj ta ta kai ga waje kina ado kina da da ko me da tabarruj ta ba ba yin da ita aka ba mun ji nan mun da kalin masallaci da unguwa in ji za ta tsara da shi da kuma take ana amma in ta yi da ta kamala ta sunan ya kamata ba wuce tana tashi da su cikin magana ويظهر أن جواز الإذن بمجرد الصلاة mara yake a zahiri dai za mu iya bayyana kamar wannan ni saboda kawai da yake sallah ne amma da sabai mai bawahi amma abin da yake fito da ran wa'azi ko kuma da aya da sauran wani ba dai ko yin gudu gudu da wannan tilas sai ma sai kun fara kamar ya ce shi kuma a fiya kama da kuma kuma asiya ke ke nuna wa ko mirna an nakhruja fil insun al awaki wa dawat da sudur an umarce mu fitana nan ihu guda zai dan karamar sallah da wasala al awaqit wadanda suke manyan mata kamar abin da kenan ma dawat al sudur da kuma wadanda suke cikin sudur wato kamar yan mata ke dukkan ba an sai mu cewa mu fita zuwa ne ma'ana da abin da ba da yake nuna wannan wuri wajen abin da za su yi sallah wato kita ne jini ne za su fita amma idan za su je neman su da addini ne ko sauraron su ba ko sauraron wani karatu wanda da su ne za ta gare farajin ayyukan su ko da ba da izini za su fita duk na idan ta ado kuma za a iya abin nan ba za a ce kirki ne makaranta ba sai a hana ta ado sai ne an ga cewa yanzu da karatun ya kai matsayin da in in ce ba za ta yi hado ba dan an tun sai ta goge a rinka sunan ta za ta ce ma ta ba ta karatun gaba daya to ko karo ba da mutu kula a kurka da ji makarantar yau da gobe yau da gobe sai malami ya mata wani duk wanda ya karanta da mata zai yi gaskiya da wani abu galibi akwai mata lokacin da zo karan farko da cewa ba za su iya sanin gari to kan ka rubuta musu da ko ce ke kaka amma dai ka rubuta ma yi wata rana ba san lokacin da za ka yi jami'i ba an gane ku to amma idan ka kada ka kace lokacin nan sai ka bi dokar da makaranta da yau da da wata take zuwa abin da zai faru shi da yake zuwa makaranta ba dai da zuwa makaranta sai ta fada kowace irin jami'i har ma furta shi da makaranta to kuma wani abin da zai ba ku amma a ku lokacin da matar tana so ta yi jami'i amma mijin ne baya so ta yana nan kuma akwai maza da yawa irin wannan dan da za ta fahimta shi mai zama akwai wani ma da yake zuwa zance wurin wata wai shi kuma ta kawo yana zuwa zance wurin ta amma ce wallahi inda ba ta zira kan jan shi ne da zai zai zuwa duk mafi alheri shi ne zai zuwa gari Allah zai mutum ya mutu da wanda amma idan sun kafin su gida kuma zai da su da jari wannan kuma ko sai da yake da lokacin da yake da duka ba amma ba zai ba sai Allah bai da idan ka gida bayan sun saba da juna ke kada ne da juna da miji ba sanna ba sai da juna ba ana to duk kuma wanda akwai akwai wani malami da yake matsawa a makarantar mu yana matsawa dan gane da tarbiyyar mata musamman hijabi da mu da fara fara fara da gaskiya to sai wata rana ya fita da zai ji unguwa sai ga wani daga cikin wata ɗaliba da cikin albasa, a makaranta suna tare da ba, a cikin mota to mijin ya saka ta hado ta karka ta ɗan kwali ta yi da ne ba da yi da kana ganin malamin da ya da shi ko ne da ne fa da ke ajiye zuciya to wallahi malamin ina ji korin ne dan da da je makaranta na shiga uku idan abin da malamin da kuke da kai da kai sai dawo da wata sayar ba sai ya wurin malami ya dawo da ga magana barka dai yake dan shi da ni ne ne mijin da nake da fata haka ni ne ni ne shi da fata malamin gudu yana cikin damuwa na cikin ba da shi ba komai ba dai suna zuwa makaranta ba a rage shi a dai ne zuwa da shi wata rana aji a dawo da zuwa haka ba komai ko ba haka ba Lutsu da shi da tarbiyya kuma tarbiyya kuma sai a hankali za a ja mutane gurgudan yadda hukumar hukumar da kula da dauka. Na wasu shi da su kare alama ne tarbi ala sunnatin da zai sallallahu. Sai an yi kun kare dukkan mutumin da yake yin jihadi da sunan annabi. نشر أنه ينبغي لمن أراد أن يوجه كلام الشاعر إلى معنى إلى معنى يرى كي يكون ذلك جادا من واحدة ya dace da dukkan mutumin da yake son ya fuskantar da wata magana ta shari'a zuwa ga wata ma'ana da shi ya hararo to ya kasance haka ya faɗa da ladabi kaga da bai kamata ya ce wallahi da nan na abun da ba haka gaba daya ya kamata ya ce duk da ganin da zahirin hadisin yana nufin inda ba za ki a duba ne ba sai ba za a ka ga yana da shi amma da shi sai mun hada ka kula da wani da cewa da akwai ikra bi da sunna ya kamata ka samu za ku yi makaranta wannan hadisan dan na ga suna da alaƙa da sunan rashi ba kuma tun azra zai zo a jikin sunan rashi ba ne kuma ta take da amma ku ku ji shi da sunan Allah babu sunan rashi ba wa da a da ta akai sunnatul fajr wa fadliha wannan babu ne da ke magana dangane da sunnonin da ake kira ar ba tare da kwalfafuwar da kuma falalarsa ma ne ke lissalawatul maktubati sunanun wajiba salloli guda biyar sun ne suna da salloli da suke jerance da su ko kafin su ko bayan su sahhat fiha sunnatul mutahharatu hasan wa fi'lan sunnar annabi ta inganta da wannan hasan wajen zaburarwa wa fi'lan da kuma aikin annabi a yake wa tadare da min da kuma tabbatarwar mai shar'antawa shine manzon Allah an yi a gaban sa da yana ba wala ha a azima irin wannan sunnoni suna da fa'idoji masu yawa wa awaidu jasima suna da amfanoni waɗanda suke manyan manya min ziyadatul hasanati na yawan qarin lada wa rizqi darajati da daukakuwan daraja wa tafsir sayiati da kankare zunubai wa tarkir isharar da fara'id da kuma cike kangatar da za ta iya samuwa cikin farilla wa jabal waqtiha da cike na kasin kuma إذا ينبغي الامتناء بها والمحافظة الشريفة عليها ذاك يا جاجي kulawa da bayan da kulawa game da sunnonin nan da tsananin kiyayewa game da su haza su habari wannan halin zaman gida ke amma fi sabari amma a ranar da biya walan yau kalamin nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu salla an min hadhihi ar-rawatib wa arwayo daga annahu cewa ya sallaci wani abu na sunnonin da yake kira ar-rawatib illa rakatai fajr illa rakatai fajr fa kana la yaghawwa wa sallallahu alaihi wa annabi ya tuke baya mana. لا خبرا ولا خبرا لا يقول الأدم كده لا يقول على الدنيا الحديث الثالث والخمسون حديث نعم سند ترى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد الفجر وركعتين بعد العشاء عبد الله بن عمر يجي سوى لا يصلى تابع النبي raka'a biyu kafin azhar raka'a biyu bayan ta raka'a biyu bayan juma'a da raka'a biyu bayan magriba da raka'a biyu bayan sallar isha ko bai tona da duk waɗannan duk suna kira ar-rawati sallolin da ke adam bade haka da wata sallar farilla da Annabi ya nuna a yi ta ko kafin ta ko bayan ta وفي لفظ أو لفظ يجي فأما المغرب والعشاء والفجر أما كذا مغربا rako'in biyu da ake bayan ka wa isha da isha da rako'in biyu da ake bayan ka wa fajr rakata da fajr wa jumu'a da rako'in da ake yi bayan sallar juma'a nan guda biyu fa fi baiti sunna shi ne annabi rayu a gidajen a gidansa kun bayyana da وفي لفظ البخاري أو لفظ البخاري أن ابن عمر قال حدثني حفص حدثتني حفص Abdullahi da Umar yake karkuwar sahabba ta ba da hadisi ta ba da labari أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلق الفجر annabi ya kasance yana sallah da bakawai guda biyu marasa tsawo bayan alfajir ya ce ku wa kana sa'atun la adkhulu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha wa kana sa'atan بكوي بلاجو مرسا سو باين الفجر يا وكان ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها وكان ساعة يدعو ملكي ولم قلوكتي لبان شيخوها الفجر وتساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها وتقانا تجاولا عن النبي أبيه إلهم من اللوكتي لا جبانين جنبا حتى في بابان الأبائي وتجدون ساعتان الفجر جنبه عن عائشة رضي الله عنها على حديث السنة الحديث من السنة قال جاء الله سبحانه وتعالى قال تكن لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر Aisha ta ce annabi bai taka saba kasancewa ba akan wani abu ne na wazi na nafili a shadda ta'ahuda da ya fi tsananin jikinsa da kankan da shi baya sakaci da shi minhu ala rak'atayn fajr sama da rak'a rakoyi guda biyu na sallar masjid annabi na mutakar kula da su kwaya wa وفي لفظ لمسلم أما لفظ الإمام مسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها guda biyu da kaje cikin ka dangane da wannan a gaskiya bai gama kawo dukkan hadisan ba ba dan kawo ba kira saboda fa'idar da ta so shi ne zai kawo hadisan bukhari da muslim ne kadai amma kan da har rawatib hadisi ya kawo shi goma sha biyu hadisi ya zo a haɗe ya kawo su gaba ɗaya to annabi ya ce dukkan wanda ya kiyaye mun wannan rakawoyi goma sha biyu kan ayi na lamun ce mata aljanna rakawoyi goma sha biyu ayi rakawa hudu kafin azhar da ku bayan ta ya zauna da a biyu bayan magriba da a biyu bayan isha'i da aka biyu bayan kitowar alfajir wato rakata da fajr da zike manzo Allah ce dukkan wanda ya yi marraka wa inna ta biyu to na na bunce masa gidan aljanna wannan suna kira rawati dan haka ahli suna ba da shi hudu kafin azhar biyu bayan a wata riwaya biyu kafin azhar hudu bayan duk wanda yayi ko kai hudun kafin azhar biyu bayan ta ko kai biyu shafin azhar hudu bayan ta sannan biyu bayan magare sannan biyu bayan isha'i sannan biyu kuma da azhar da fajr idan ka hada su ko ko ta yayin da ka zo kai biyu ne guda hudun nan na kafin azhar yaya za ka yi in ma mun dauka kafin azhar za ka hudu bayan ta biyu ko mun dauka kafin da ka biyu bayan ta hudu yaya za ka wannan rakawoyi guda hudu abin da yake sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan rakawoyi guda hudu za ka yi su ka zauna ka yi ba za ka yi sallama ba ka kai daga kawo biyu ina ne abin da suna da tabbatar ba tare da sallama ba daidai ya kaɗai da nan kawo biyu ko za ka yi su ne kafin a za ko bayan ko da ma biyu ne ba ka da fara. wannan kawai ko mun da daga bada hadisi wanda ya kawo da shi wadannan ah, ya da eh, imam wuya ya yi tarihi ne to na hadisi kuma wannan shi da wani tarihi Sai ah, kuma gurin kuma a akwai da ba anan layin su ba kamar hudu da bin asar wannan hadisi da daban manzon da ya rahima sallahu ra'an salla qabla al-asr arba'a rahima Allahu ra'an salla qabla al-asr arba'a Allah ya duka mutumin da ya sallata raka'a hudu kafin al-asr hudu kafin na karban da bayan ta hudu kafin na ita wannan hadisin ta daban ta ne gaskiya ba tare da yadda cikin hadisin ka zuwa kan ba da ba sai ka dauka sai ka raka abin bayan zuwa ita ma ga cikin wannan hadisi za ka fahimci ta daban ita ma sai ka hada sai ka dauka sai ka hada gaba daya ina ba za mu fahimta waɗannan labin kuri su ne su kira rawashi wato waɗanda ba a cikin da kuma malamai suka ce yana da cikin Dukkan da zamu mu fahimta da cikin yin su kafin farilla da yin su bayan farilla saboda yin su kafin farilla ne da ta haifi annab don zuciya da tuntu da kiyaye duk wani tunani a cikin nasarar ka riga ka gama da shi ka yi tare da ka zo farilla sai hankali mutane to amma ne hikimar yin su bayan nafila bayan farilla bi kenan hikimar yin su bayan farilla suka ce dama ita nafila hadisi ya tabbata daga bakin annabi ta hanya ingantacciya sallolin nafila akan ciki jikun da ake da shi na farilla da su da kuka shi da farilla da ta akwai ɗan tangarɗa da kayan nafila da bayan ta cike wannan yi. ya ba za mu yi to galibi za mu ga idan an zo idan aka yi sallar magariba ka sanne kuke tashi a cikin masallacin da ke da sau cikin goma dan ki na raka a biyu ne wanda ya kamata kowa ya tafi ne abin da ya saba ne duba ta tuni idan annabi na cikin halin tafiya bayan kowace nafila sai guda biyu a tsakanin fajiri da kafa da wuce na fi yana da tsakanin ina fata an fahimta to wannan kenan wato ya kamata a kula da waɗannan wato ainihin sabbin da a kira arwaye shi ke ganin sai mu da ta nan gurin abin da muka faɗa na yi Allah ya ba mu da wanda muka kuskure Allah ya